koji će odati odgovore na ova, na ova naš, naša pitanja. Posebno za neke one začkoljice koje postoje i neka savremena pitanja, naravno, koja, koja traži elaboraciju, koja ne možeš ti na svako pitanje. I onda druga stvar, treba, trebamo se naučiti, braćo i sestre. Nismo mi muftije. Dođe daje, drži predavanje. Ne može tako. I sad ti i muftija i, i, i onaj glavni alim i sve, i ti odgovaraš na sva pitanja. Evo, braćo, mene tu, pa pitajte, ja ću vam sve odgovoriti. Ma nije tako, brate dragi. Nije tako. Neće se moj autoritet povećati ako ja kažem, ako ja vam odgovaram sva pitanja, a ne znam dokaze. Neće vam ljudi, šeitan te navodi da ono veli, a šta ćeš, šta ćeš ako kažeš da ne znaš, šta će ljudi reći, jel? Kakav <laughs> si ti ali ako da ne znaš odgovoriti po pitanje. Poznato islamskom učenjako je Bujusufu, znate koji je bio Bujusuf? Učenik imama je Buhanifi, to je bio Kadov Kudat, Kadija, Kadija Kadija, Kadija nad Kadijama, jel? U vrijeme Abasija, na Abasiju kaže, Postavljam nekoliko pitanja, nije znao odgovoriti na jedno. Zamislite, glavni kadija. Tole čovjek toliko učio pred Ebu Hanifu, učio više od 20 godina pred njim, pa je pred imamo Malikom i tako dalje. kažu, sram te bilo, kaj, kako ti onda primaš platu iz državne blagajne, ne znaš govoriti ta pitanja. Kaže, braćo draga, kad bi ja kad primio platu za ono što ne znam, pa ne bi mogla biti pet državnih blagajnih. Ja odgovaram samo na pitanja koja znam, zato primam, zato primam platu. A kad bi primao platu za ono što ne znam, ne bi mogli vi napripremati para za to. Znači, znači, vratimo se instituciji i on ako ne zna, svaki čovjek koji ne zna govoriti odmah, zato je to internet pisana riječ, jel tako, pa će on polako pronaći odgovor i odgovorit će na to pitanje. A ti se onda vratiš na nekog svog šeha ili svog daju, pa kad vidiš, ovo se ne slaže. I treća stvar, da završimo s ovim, Nemojte tražiti. Ima, ima braći i sestara, recimo, koji su, koji, koji traže sebi neke olakšice, jel? Pa kaže, e, ovaj mi je daje nekako liberalan, <laughs> idem ja njega pitat, pa da vidim kako je njegovo mišljenje. Pa ako se potrefi i poklopi, to je super. Ima opet oni koji su malo žešći, ne mislim sad da su ekstremi, nego ono čvršći su, ono, hoće da, da slijedi ono najjače mišljenje. Pa onda njima ne odgovara, ne, ne, ne odgovara im, ne, paše im onaj odgovor od njih pod navodnicima liberalnih <laughs> daja, jel on traži nekoga koji je čvrst i žestok kao i on, pa da, pa da, pa da, takav, da takvo mišljenje slijedi. Zato je u svim tim situacijama najbolje da se vratimo, da se vratimo ovoj instituciji, u, tome će Allah dat hajra Zakon

Tu postoji više, više načina i više metoda. Naravno, mi smo ovdje pritisnuti, pritisnuti raznim, ne samo fobijama, e, mnogo, mnogobrojne frustracije su tu, raznorazni nacionalizmi koji dominiraju, dominiraju na ovim našim prostorima. Teško je prići čovjeku. Mnoge su rane još, nezali, još, nezaliječene, još Međutim, e, ja mislim, kako, ono, ja bih na ovo pitanje odgovorio sljedeći. Poziv, kako su rekli islamski učenjaci, pozivajte ljude, druge ljude, svojim dijelom više nego svojim riječima. Znači, e, našom pravednošću, našom dosljednošću, našom, našom preciznošću i temeljitošću našim poslovima koje obavljamo, našim pravednošću prema svakom radniku ako, smo, ako, smo, ako, imamo, naš, ako imamo firmu, ako smo nastavnik, učitelj, učiteljica i tako dalje, da se prema svakom tom djetetu jednako, jednako obhodimo, da naše frustracije ne liječimo, sa, ne, na djeci, da naše kućne probleme ostavimo i nacionalne i političke i svake druge, dakle da na taj na, i, i, i, ovo što je vezano za fobiju, jeste fobije su mnogo mnogobrojne, ali je važno, braćo i sestre, da mi, da mi ne dozvolimo da ljudi imaju fobiju od islama. Druga je stvar što oni izmišljaju fobiju. Ja, ja ovu islamofobiju samo tako uslovno nazivam fobiju. Jer ako je to fobija, onda je to bolesni strah, onda oni koji, koji, koji se bolje islama, onda ima opravdanje, ako je to bolest. To je antiislamizam. Kao što je, postoji antisemitizam, onda postoji i antiislamizam. To su ljudi koji mrze islam i bore se protiv, protiv islama. Ali nemojmo i mi davati povoda za to. Eto, to je važno. Nemojmo mi činiti takva, takva zlodjela koja će oni pripisati muslimanima. A to što će oni izmišljati, što će, naravno, ja nisam da se mi stalno branimo. Mi se ne trebamo braniti toga, ne trebamo se, mi nemamo ništa s tim zlodjelima. Oni će to pakovati, oni će, i to, to sam zaboravio kazati večeras živi bili pa vidjeli vrijeme je pred nama ja volim da se to ne dosi braćo sestre ali ovaj oni, oni traže takve stvari kad se to desi kad to napravi jedan musliman onda poslije toga ne treba više nikad musliman to učiniti oni će to montirati nama pa će nas okriviti Sjećate se, one, one, one CNN, CNN je to prikazao i snimio, dakle u Iraku, kada Iračanin ide, vozi auto, zaustavljaju zaustavlja ga Amerikanci, uvode ga tamo da ga ispitaju u, u policiju, u svoju kasarnu, u međuvremenu dok ga ovi ispituju, druga ekipa mu stavlja bombu u auto. Stavlja mu bombu u auto i onda on vraća se, znaš da nema, da nema bombe, nema ništa. A helikopter ga prati, ide iznad njega, kad je naišao po rešijske džamije, ovaj, oni su aktivirali bombu iz, helikoptera. I kada vidite, evo, oni jednim drugima mačini teror, ubijaju ubije, se i tako dalje. Ja se bojim da sad ne dođe vrijeme montaže terorizma, koje će opet prepisati nama i reći svakako ste, pa vama je to svojstveno, vi ste takav narod, i onda, osim toga, je islam za to. Jer šta oni hoće? Ja sam zaborio kazat, još u stocu dole, vidjeli ste islamofobiji, kaže u stocu, za pa- federalna televizija preuzela iz večernjeg lista Hrvatska, kaj, u stocu je, kaže, brat Hođin, zapalio božićne jaslice. Nema imena i prezmena, nego Hođin brat, važno je da on Hođin brat. Zašto? Pa da ljudi mrze hođu džamiju, da mrze islam preko toga. To je tu. To je tu. I zašto im davati povoda za to? Islam nas uči da na terorizam ne odgovaramo terorizmom, da na zločin ne odgovaramo zločinom. U islamu odgovaraju zločinci i protiv njih se treba boriti. Protiv njih se treba boriti. Kada i iz, a ne možemo se boriti ako smo međusobno podijeljeni, pocijepani, ako sumnjamo jedni u drugi, ako ugovaramo jedni druge, ako ne školujemo našu omladinu, ako smo se začaurili i zatvorili. Dakle, ovo je, ova, ova, ova gospođa je onaj u pravu, znači veliko je to pitanje kako se otvoriti prema drugima. Zašto? Evo, mi se samo ovdje okupljamo većinom, vjerovatno ovdje sve su muslimani ovdje. Vjerovatno sve su muslimani. Dakle, kako prema tim ljudima koji nisu muslimani, kako, kako im objasniti islam? Pa evo, znači, dijelo, Kad u, u prodavnici, na svome poslu, u autobusu, musliman je dužan da, Allah ga tome uči. Islam ga tome uči, Allah mu to naređuje. Da ustane, da poštuje stariji. Da mu pomogne. Ja, ja često puta spominjem jedan slučaj s moje, kom, moje Srpkinje iz Sarajeva. Ona kad ja odem, vidim u prodavnicu konzum, blizu moje zgrade, i ako nosim dvije kese u ruci, a ona ulazi u zgradu, ona čeka dok ja dođem da mi zadrži vrat, da mi, da mi sačuva vrata da ja uđem. Kaj pa, pa onaj, to je dava. To je lijepo ponašanje. Zar mi nismo preći da, da, da, da, to, radimo, da to radimo s drugima? Nekom tebi radi šta god hoće. Ne, naravno, ne daj napadat na svoju čast. Kad ti napadne čast, na tvoj život, ne, nemoj to dozvoliti. Ne smemo više nikada dozvoliti da budemo na taj način poniženi. Ne smijemo ako Bog da nikad neće dozvoliti da naše sestre, naše majke, šerke budu silovane i ponižavane kako su bili kako su protekloj agresiji. Ali ne smijemo na zločin uzvraćati zločinom. Ne smijemo na teror uzvraćati terorom. A, a, to nećemo, a bit ćemo pravi, bit ćemo istinske daje, istinski pozivači i na našim poslovima. I zato oni hoće da odvoje islam, e, u tome je problem, hoće da odvoje islam od našeg života. Kad budete muslimani samo u džamiji, Teško je, još jedan način, onaj odgovor na ovo pitanje, e, teško je također pozivati u islam zbog toga što druge vjere nisu kao islam, znate. Što je recimo u, kršćanskoj Europi ono, e, neuzubila je Bogu Božije, caru carevu, znate. Odvojena vjera u državi i tako dalje. Oni idu u crkvu jedan put nedeljno, ne, pričamo o njima, nego pričamo sad o nama. Kod nas je pet puta dnevno klanjaš namaz. Kako ću ja? Oni kažu se, ovo je sekularistička država, moraš, u džamiji si mu stav, u džavi treba biti poštena, na postu treba biti lopov, jel? Znači, islam je, islam je kompletna filozofija života. To je, moj, to je moj život, to je moj životni put. To je, moj, to je moja baklja koju ja nosim kroz svoj život, bez koje moj život je sljepilo. To je tamnica, to je tjeskoba u mojim grudima. Ako sam spoznao istinu kako treba, i ako istinski, ako istinski vjerujem Allaha Đalešanu, ja, ja znam šta je ta sreća, šta je to zadovoljstvo. ja ne mogu biti onda nepravedan, ne mogu biti zulumčar, ne mogu mrziti ljude. Poslanik se vas sve kao milo svim ljudima. Čak na mirađu, kako stoji jednoj predaji, na mirađu je mogao da bira, da odmah ide u džernet, da preseli na ahiret ili da se vrati na zemlju da poziva ljude. Kaže poslanik sam, ja Allah, gospodar moj, vrati me na zemlju da pozivam ljude. <laughs> da pozivam ljude, da budem strpljiv na tome. Da budem strpljiv u tome. Dakle, ali prije svega, ne samo, lahko je, lahko je vaziti priča. Možda onaj koji ima večeras vazi, možda ima više rešaka nego oni koji ga slušaju. Treba djelom pokazati da si pravedan, da si pošten, da si iskren, da si dobronamjeran, da, da je od tebe samo korist, a ne šteta ljudima. I onda će to ljudi znati prepoznati. I u školi, i na poslu, i na, na, na, javnom mjestu, i bilo na bilo kojem drugom mjestu. Oni koji neće, neće. Borba između istine i laži traje do sudnjega dana. Allahovi poslanici ko su bili? Mislim, da, sad nam trebamo već u utopiju. Nema idealnog, idealne države ono, na, na, na, na ali trebamo, trebamo težiti, težiti, težiti, ka tome. Znači, Allahovi poslanici su bili bezgriješni. Što su, što su onaj, židovi htjeli ubiti Isala i Selama? Šta je on radio? Šta im je? Kaže on za sebe. Allah kaže za njega u Kur'anu. Ja ću biti, Allah će mi dati poslanstvo i knjigu, ja ću biti blagoslovljen i od Od mene je samo dobro. Samo dobro, nema zlo ni za koga. Ali opet hoće da ga raskuju na krst, hoće da ga ubiju.